julungup-julungup. Di mana mendem gadung bae aku. Wah, wah. Rezeki gak kelawan-kelawan pancen awak kadung pawaan kembang. Oh, kayak magang bulan. Kepeduk cewek diuncali buah-buahan tak emplok susur prasaku rambutan. bapakmu jeni lah iki <laughs> iki ngono caraku dhewe saya buta kritik Poro saudara dan saudari sono pedang nek arep buri joper lur dadi joper telu tambah banrik dia bayang lawas eh. asik ngidung ya. Lah ngene kok iso ben numpak motor bareng lek repot. Tapi asik bayar separuh motore. Iki ban ilang telu iki. Iki ya apa Banawi gak rene. Ning blagrak kak, karuan. Wah. Tu, monggo lho. Kula sana sedulur sampean kok kok cak-cak tukang becak. Lho. Kawane ngurmati tapi nyenyek wong iki. Mosok karo swara kaya suarane gitoy. Dito Darsono. Yo, kula niki ndelok gandeng mosok ngeten tukang becak. Ning sampean niku mbok didelok. Oh iya aku. Ya, aja. Tak bagu ayo. Oh, tak anca panjit no Kok tukang batu, tukang becak, kaya ngene tukang batu ngene, tapi nggih mbon nyek tukang becak tukang batu. Kadang nek mung lencer nggih ganteng nggih Penggalan bukan apa-apa sing penting pribadine kali wong. Lah, ngoten. Betul. Harga diri seseorang enggak dilihat dari kerjaannya. Nggih, Bu Guru. ngene. Tek. Tek delok potongane kados Bu Guru. Saman. Padhe mulang ta? Edan. Oh, bae menawa. Potongan gak ngene lho, Pak. Eh, wis gak pantes lek guru. Iki tondo kembang. Yo. Aku pamer lho. Oh, kembang amben. kembang Oh, cik Lah bojone mati napa pegatan? Kula niku, mesti. Loh. oh, lali. Lah biyen napa pegatane napa urip napa gat pati? tinggal niku kula mboten ning. Oh, sik semaput. Oh, wah wong kendeng rasane. Oh, ditinggal kira nyambut gawe apa ditinggal rabi malih? Oh, matine kena napa? Aduh. Ya apa? Kaya iso gak kaya gak iso nyicil koperasi. Kok sampe nanganan. Kula lek sampean semriki kadek nanangi sing padha kula nggih kudu mergesmi. kula dadak ilen bebek kula. Ya. Nggih, persis sampean. Nggih. Potongane? Nggih, hmm, potongan persis. Minggat. Sebabe. Nene barisan. Ya sebenarnya aku ya gak podo, soalnya aku kan di turunan Nederland. Oh, Nederland. Bapak Belanda, Ibu Bundi. Ibu. Nggih. Manu aneh. Betatu. Oh, betatu. Wong jodoh gak kena semono. Kadang-kadang orang kota dengan orang desa jodoh. Kadang-kadang orang kota no alas ya jodoh nggih. Tapi kula seneng, kula anyar. Wong iki ndelok aku mesti anu. Meni senenge suneng. Kadine ten Aku melu jopo lho soalnya aku Ele-ele kok jamu ngono. Nggih. Kula nggih jok, kula joko wae, joko dolok. Jamu ndelok ambune ku sapa? Nggih. Niki wis ade sing ambune ngene. Kate sampean nemen ambune. Kok Joko niku mambu ta? Ah? Ika iki ngerti. Oh ika. Nggih ente nggih ngerti. Iki ngomong apa mblakang. Ah? Kula wau lak ngomong kali kanca-kanca, eh 1000 rupiah bis bae niku 1000 nggih. Nggih. Ini dene dhuwit 1000 napa? Lho ngumboten. Wah nyaman mungge. Iki enen 10.000 sak enen. Oh sesuk. Nggih. Nggih menjeni cucuke dhuwit kula beta dhisik ngoten. Nggih. Monggo kula laporaken. <laughs> Ah, wong iki kaitane gak anu tuh sengak omongane. Kasinten pun di sini. Kula niki badene kula nawak dagangan. Kula oh, sampeyan iki pedagang. Nggih. Kula enggak ada. Enggak ada napa? Enggak ada rusak. <laughs> Ya napa pun ndak? Ya Lu takanan apa sih? Oh, kula masem-masem kok. Pokoke bathi mboten. Pokoke bathi, kados piring kuno. Nggih. Wong kuno. Lho, mboten. Oh, pe wong kuno waduh dolali menten. Ibu kuno niku. Lah jare sembarang ngono. Tangga kula niku golek mumi. Mumi, waduh sing mumi sakit urip mali nih. Nggih. Waduh golek ya angel niki. Nang luar negeri iki. Sampean mawon. Kula ditame mumi. Sampe dhisik nang apa? Ah, wong bener-bener kayak mumi. Oh, sama ini cinta aja jenengi. Enggak. Susmeti. Wah. Alrek. Wong wedok jenengi sapun. Eh. Sampun. Ses. Ses. Meti. Meti. Oh, oh, ses. Ses. Tapi untuk itu diberadari di sini. Bisa ngeses lagi. Kenalakan. Cinta. Kulo. Nanti ini Rai Kapur. Oh, mesti naik ke Amin dari tembok. <laughs> Ah, oh, jeneng kula Kartolo. Ya ampun. Ajun, nggih lho, ku mati jan ya. <laughs> Dikandani mundur-mundur kak Iku Iki kula Kartolo nggih. Jaluk tanda tangane apa? Tuh. Ditulis teng sapu tangan apa teng kertas nopo teng klambi? Nopo teng geger. Oh, teng geger. Eh, sampean terus teng geger kula tak golek paku dhisik. <laughs> Sik golek aku dodor rek situ rek. Satu tulis sing rada jero. Punten maca wong iki pengagu. Lho nggih, eh, enten bos. Bos niki. Oh niki. Lho, lho. Aduh, wis. Sopo iki? iki tas kepenak. Eh, oh, ngomong tas kepenak aku ya cek tas mau. Oh, gak kena dipercaya kan kamu ngamu ngono jarane prestasi. Waduh, prestasi. apa prestasi? Masalah apa prestasiku? Hah? masalah apa enggak aku enggak mikir apa-apa. Sore ambare wedok putus asa ngono saiki. Oh, senien. Apa? Senien semakin pun boten. Senien niku apa lho? Iki lho tas ngenalno. Aku dang tukang becak lah yo ngenyek ta. Lah niki lho, Mbak. Iki dadi pacar. Kan iki. Oh. Niki jeragan. Kecot. Jeragan kecot. Sopo jeragan? Keno. Kan ku jare sapa? Meneng wis tak kok jeragan kok. Kene kok ora iku aja ngawur meneh. Lah nggawa tas yo. Iki wis pitu kamu untu iki. Lho ya, diwara jeragan gak gelem. tambah ngenyek mau soalnya tukang pangur <laughs> kok tukang untu iki kan ini nyemoni aku kan tukang untu lo kalau lo kok dah sini lah dah sini di jelok tapi ya <laughs> ini lo ini lo ya apa sih ngenyek ya mbak aku kok itu biasa lagi ngenyek gua ada rasa kan nana lo ingat lo ini duduk sembarangan gak sembarangan aku mau lo aneh mau gendel <laughs> Iki anake wong ganteng bapak ning ganteng. Ganteng bintang film. Bintang film ning film karton. Hmm. Sopo sing karton? <laughs> Kon film karton sih lho. Kenalaken. Tangane oh, lak alus. Oh imen, niki macane niko jane jeneng. <laughs> Sing ditumpaki niku niki. Kenal lho, arek bisa ku ngajar. Bisa kenalno dhewe. Engko diaran aku perantara kenalno hmm. dhewe. Wong kono lah nggo monter sih, Mang. Nggo monter. Oh sing disuring, Mang. <laughs> Loh, niku jange harga diriku. Wis kenal dhewe. Monggo kenalaken. Iki rondo kembang, kembang Jepun. Kembang Jepun kembang. Hmm. Kenal ngomong ngono ta aku. Iya. Sampeyan kenal sih mbok sampeyan. Wah, jumpa Bahaya kira anu. Loh, yang ini ditakoni jempolan. Don, sini delok kan jempolan dhisik. Lah iya. Takon, takon. Enten apa kok jempolan didelok? Arek iki antarane ketagihan jempolan. <laughs> mesti ana candrone wong golek wong wedok ndelok wong lanang mesti semboyan ndelok dhisik. Lah wong lanang ndelok wedok sedian. Citoke <laughs> kan kena kena kena tangan pak. Hmm. Pundi tangan sampean? Tanganku tak gadekno. <laughs> Oh, tangan lho, tak kok api-api no. Ah. Lah kenalan kok tangan sing kon takonno, takon dhuwit tak, takon lho, takon dhuwit, takon dhuwit ning. Takon dhuwit, ngene aku duwe. <laughs> Kalau kartu ala ya nurut ae ya. Lho aku demi konco seneng nggih. Nggih kecot. Kae enak lho lho. Ini nih, ini lho. Aku bisa ngana kaya bekecot Tapi urusan sembarang sakit kan Oh Ngurusi bola ruwet Bisa hmm, eh, Jelimet, jelimet Jelimet, Petan barang <laughs> Lho, kalau aku kok sing ringan-ringan Tuh, gini lho ya Kontak anda nih Kak, kok kenal nggak sini mah? jenenge apa? Sama beda rong. Sanene iku. Kon mang ngomong main kramen jeneng ngono mang. Apa kuping kuwi ndi? Iki lho. Kok takon kuping takon tangan-tangan kuping. Jenengmu lak meti ulam dari. Ulam dari? Heeh. Bener? Iya. Ah, Umay tidak akan tambah-tambah ya. Pani ku wah, aku isin nambah kartu ala lho. Cekno mantep loh. Mantep penguas biasa. Lah iku garu sama jeneng. Mati anak iwak kadirin. <laughs> ah, ojo bongkar rahasia ta, wong tuwa gak dikasih kartu no. Lah iki anak iwak mijan. <laughs> Terus, terus. Anarane sak kartu lagi sasa sensitif. <laughs> lah kan gua marung-marung ngetak kali jenenge bapak kula. Malasan jan nang ngatasin jenenge Mijan. Tapi bapaknya jenenge Mijan anake sinten? Freddy. Oh. Freddy. Lah nyelok iki Fred Fred Fred. Ngono. Kok jenenge asu ku. Ah, tambah nemen lo. Kok niku tak kandani opo? Sak temen jenenge sampean. Roy Markun. Entah ni Kok gak mati ya? Lho, gak mati jenenge. Kaboten jeneng. Kaboten jeneng, jeneng wis kedian nak. Iki lho apa sing tak gawa iki angetmu. Iku tas e- tasmu. Sing ngomong sapa? Lho. Eh tasmu ta? Jare sapa kene lho? Lah kok gawa? Lho aku iki gawakno jeraganku lho. Sik jeragan mang. Oh, pesel. Wah, iki bos unit 2 ta. Oh, unit 2. Lah bosmu ndi bosmu? Lho iki kok sik ngombe cawe. <laughs> Apa ta? Cang, cang. ki ya? Kagum ta. <laughs> Iku mengenane bayi ta ya apa? Kagum. Oh, oh, oh, oh, iki waro pun rogo Oh, eh lho. Pak. Iya. Wah, desa sing pundan. <laughs> Mari mau ya eh, lah. Kau mau dendukin apa? Bobom. Oh ngapur. Mau tuh nukop pesawat. Lo, niki nukop pesawat apa? Telepon. Pak pesawat telepon. Aku mari, aku mari tuh kembali. mari kembali. Mulane kon gak petuk aku mesti aku nang Bali. Nang Bali napa, Mon? Katokmu sing suwek iku. <laughs> Ngawur ae kon. Pergi Bali. Pergi ke Iki cinten sing iki. Lho iki pegawai kuwi. Oh, ngono cari bos awakmu kuwi. Oh, rupamu kok cebok. <laughs> Ngawur ra kono kuwi. Mas Man. Eh, sing dadi bos iki sapa sih sakjane? Aku. Enggak aku dah Lah apa? Ngawur. Iki jero. Mas Man. Bulan nang kate metu kuwi ditenono dhisik kono. <laughs> Kok dhewe ngono percaya adalah untuk jangkar wis ta. Oh. Lah Pak, sing penting sanes wajah. Sing penting niku nyambut gawe. Oh iya. Temen, kenalaken iki enten tiyang badhe kenal kali sampean. Songkrok nih, Bro. Songkrok. <laughs> Ah, angkruk. Song kepindut. Angka kangkruk. Nah, salah kene. Salah. Monggo ning sampeyan kenalaken. Sampeyan enggak ada hubungan napa-napa, mila hmm. pedagang kan. Iki oh. nggih urusan pedagang. Iya, iya, Apa? Sampeyan ket mulai bali. Iya. Nggo ning Gili Manu. Mudun. Iki mah wis takon prau sampeyan. Iya, iya, iya, terus. Aku ngene sak jane ngono sik bujang. Oh. Aku kok delok nopo, arek wedok sing kira cocok. Iki wah bodine oh, bodi. Tadi iki bujet. <laughs> Hujan. Ya. Coba-coba, Pak. Iya, iya. kok iya. ngerti judi sama kepedhok nak tertek. Lah. Kepedhok nak jembatan, kepedhok eh, laut. Tadi nih? Nah. Sapa ngerti awamu takun? Iya, gak usah bapak ngosok bosi dikongkon. Aku duwe. Duwe. Arek ayu rambut berhenti Lah, Lo saiki matek. Lah. lo wis mate kok tawa Urusan gampang kok iki cek hubungan kerja iki. Nah, sampean kenalan. mangkri, <laughs> mangkri. <laughs> Mari. Kenapa sih, Bang? Lalu aku mbah lah Saya mbah pada rogo be aku ini. Mbah. Kamu pun hormati. Iya iya. Oh hubungan dagang. Dagang. Lo dagang saya mau nggak sampai ya. saking Solo. Eh, Solo Bundi. Solo Bundi. balapan eh gua ke sana solo ya solo kocok ini gua toko pacet gitu iya pak Esma nih gula telo Paling sudah deh. Sudah. Oke. Pasti ini kalau enten tiang pados irung. Lo. Lo lo. Ada ikan ikan gue. Ada yang ngomongin ini waktu e irung. <laughs> pas ijo ngene lho. kan dagang sembarang, yo rujak barang kan rujak cingur barang ngene. Kok kok kakak kan rujak. Lho oh, kok gak cocok kok gak ada. Sing sembarang dhewean. Ah, namanya siapa sih ya? Aduh pakai bahasa Indonesia. Iya, biasa itu. Namanya siapa? Itu ah. Namanya siapa? Meti Om. Oh, kenal Siapa? Batman. <laughs> <laughs> Bukan nama saya Basma. Oh, Basma. Betul, betul, betul. <laughs> Saya ini dagang emas. Oh, iya iya iya. Mas apa itu? Ya macam-macam Mas Basma. Iya, Mas Wir Mas Tor. <laughs> Ini ngomong apa? Ngomong gak karuan. Kan benar jerakanmu kan. Perhiasan, perhiasan. Oh, perhiasan. Iya iya iya iya. Nah, Rek, pak lah, bujang ya. ya. Sono kembang, sono kembang lho tepa ere. Eh. Nang kore. <laughs> Wah, kono kembang tore tak no. Kadhe anak lho iki. Oh, eh. Kadhe <laughs> anak, kadhe anak. Tak ngono wae tok nyatek ae. <laughs> Iku wedok tau ulo arek iki. Wong ali dagang lemes pancen iki. Oh. Lemes iki lemes gak lemes lah kale Pak. Masalahe kan ngene. Aku iki lak kesepian ta. Oh kesepian lah mbok jungkir wali lak ra. Oh ra sulapan iku ngawur ae. Iki nopo? Maksud saya itu di kita kerja daripada pikiran panik, kita mencari hiburan. Oh, ngira tok beskop. Lah opo tok disko? Oh, golong wanita ta. Ah, ah iya iya. Omar kok nek ndek bebek. Heh, bebek no bebek mah kon. Eh, eh, ponane kok bebek dadi yo tok pade, ya. Wong ponane koyo ngene, bebek lek marat mari pun. Kok opo? Tapi gak mesti yo. Gak mesti. Karo bebek saiki. Tau, bebek nek tau. Bebekku saiki lek mari operasi ya. Lho kaya Operasi oh, plastik. Oh, ayo saiki. Operasi plastik kok sing plastik nduk lara-larane. Iya, iya. Kok niku operasi ayo saiki dudu. Tapi dudu jodone lho. Iki mang wong tak tawa-tawakno tak bas meneng. Hmm. Mulai banyu pati iya. Agak teko pandaan Masih gak ada persekot gak apa-apa gak gelem aja. Iya. Lho saiki kepecut nduk kene Pak Menawa. Oh, iya. Ayo Pak, eh, sampe dulu nanti dulu. Halo, urusan apa? Urusan eh, mas-masan. Iya ya. Urusan. Tumbasah. Lho kalau ada Wah, uh, Saya juga bisnis kok sama-sama bisnisnya. Butuh berapa ton? Wah, uhuh, uhuh, mas tontonan, Rek. Itu mas apa? Kalau usaha saya polo wicu. Oh, polo wicu. Kentang, kentus, kentes, kentang, kentus. Oh, Pak. Pak, Aku senang sama orang kentus, bambang. Nah, itu Pak, Balan, barang lompok itu. Ada apa, Rek? Ada apa? Sama Ah. Pokoke ngene lho, Cak. Iya, iya, iya. Urusane iku kok iso dirungokno. Nah, kok hubungane aku memarkon oh. oh, iya. Oh, iya, iya. Gampang. Iki lah pertemuan pertama. Iya, iya, iya. kedua lah tambah nemen nggih. Ngene lho. Carane supaya iso cedek-cedek ngin mangan iki ya. Iso ngomong wong loro carane ya. Nggih. Oh, gampang wis ngomong wong loro. Ning ngomong wong loro sampeyan lho wisane gedhe iki nek kula nek gedhe. tinggi ini lho. Lho, lak diculak aku. Oh, wis ngene. Alamat sampean nggo ndi? Iku tak parani rono tak kabari nggo ana masalah ngene-ngene ya. Alamat e? sampean sadar. Pulpen, pulpen. Pulpenmu, Pak. Kalau pulpen. Woi. Lah kok seneng pulpen kok sak nunggu. ra mesti nggo pulpen mesti lek nulis dititeni. Lah nek mobil. Mesti lepas sak pulpennya, Bos. Ya mobil. Manuan blok telu. Mati ya, Kang. Mati. Beda-beda ngono kabeh, Kang. Nih. Ya ampun, ya ampun. Iki ayo diakhirnya kerjakan. Iya, diakhirnya kerja. Kerungu, lo coba terbang terus. Kamu nggak kerja kerja. Baca ya tanggal tua, aku gak kerungu. Enggak, iki sama nak tunggu cawan pak sih pak. Tunggu cawan. Tak ngomong apa tak anu. Iki bos, iki blabok kan, blabok. Pak, wes nyanyi. Ya nopo sama nafsir kali ini. Roto, kasir kan, roto kasir. Mau roto kasir, gua mau mana roto kasir? Enggak enggak. Aku. Iki rung bahaya. Lama, uang itu masih mekrok mekrok. Kon ngomong nang irung lha apa kon niku? Lah niki lek ngoten Pak, mbok yo nolak omong ngono ae mbok kenangan tonggo sampean. Lho aku isi, Lah isi. Kok isi pernah kali nyaine ratu. Nah hmm. iki bahaya. Bahaya. Hmm. Markun, nek minangka tutup, tutup. Ah. Upama asap, aku botole kok tutup e. Ngene tutup e buka. Lah tak saplukno kono. Jangan tutup apa sih lah. Tutup. rahasia iki lho. Kak ngono bagaimana tutup godhong iki gak pare basa teman. Pare basa. Krope krope krope. Nah, pare basa ono masalah. Asep diwadahi botol, ojo sampe metu botole. Ah. Ojo sampe metu. Ah. Ojo sampe metu tutupe. Ah. <laughs> Kok iso ojo sampe rahasia iki terbongkar. Lho, lha ngono. Terbongkar aku karo sampean ngono. Lah, sampean kudu ngerti lho, Pak. Iya, apa ya, Pak? Karto lah mbek aku iki winangka tutup. Heeh, iya iya. Iya, iya, iya. Ya apa carane tutup mangisane rapet? Ojo kuwatir. Kuncine kudu kuat. Selawe ewu, kontan, kontan tukar nungtu. Lho, lho, lho. Lho, lho, lho. Lho, lho, lho. Lho, wis duit tukar nungtu lah tambah gak karu-karuan. Iya, iya, iya. Jadi sama cinta sing asli. Eh? Gue tak takut mesin, sama sing asli Pasman juluk selo dono. Selo watu dono wewek. Terus watu diwewekno. Iya, amal watu dibangunan. Bangun jalan. Oh, iya, amal ku gak terbatas duit, cok. barang gak apa-apa. Iya, iya, iya. Jadi yang isin? Pasman. kok lho, lho. Lho, lho, lho. Lho, lho, pas men. Betul napa, Pak? Sabtu pon. Oh, Sabtu pon, Sabtu songo pon iku 7. 16, 16 iki lek diwalek <laughs> Lah kan ngene kenapa? <laughs> Kok male, tombokno kucing. Oh, balam lakrak, Pak, ngomong apa? Ngomong kucing kok ah, ngomong iku. Iya, terus mriko kula takonane. Ah, Niki gadah kula kanca jenenge Sokran. Ah, terus di penginepan. Loh, tepak rek. Lho, sederhana cuma bersih. Ah, iya iya. Ngoten kin dino kapan? Utawa menit utawa mungkin. Hubungono. Mungkin wong nggih. Ya mbok ae jam piro kira-kira? Kira-kira jam 5 Sing jelas ta Mas, sing ngawol, sing ngawol. Sing ngawol ya. Sampeyan betul motor napa, Mbok? motor apa? Loh, ah motor lorek. Yo <laughs> motor tak tekei. Loh, gak motor iki lho ah, abu-abu, abu-abu abu nggih ya ya. Mungkin kula titenen motor abu-abu teko berarti motorku kali arek niki. Iya, ambek iman-iman kuwi. Lho, aku. iya. Ambek rada dong man Iya, tapi kok rada tau bungi pun lak ngeterno iki. Oh, iya, kok ngeterno. Mani sampean aja mlebu aku sing mlebu. Iya, apa? Lapor serik ngawur ae. Sampeno keturun gugahan. Terus jan budal. Mungkin jam-jam pinten, Pak? setengah bolu, setengah bolu lah. Saat ni kiki gulung gak nampol beca. Ya no, bapak nampol. Kau khawatir? Kau kau cuba beli mobil kan? Ugi, beli mobil mana? Kau kau kau nak beli apa mana? Kau mang numpak demo. Kau numpak demo macam kau nang nuk. Lo lo lo lo, Rong bolu, rong bolu. Iya iya iya. Kau jam bolu? Ah, jangan diko. Kau ganti pak, wocok. Iki apa sih? Sen diko, iku apa jengat jengat? <laughs> Ya apa sen nopo wadahe kosong-kosong. Dalam buruk dalam ngarep. Iya ya anu kuwatir ketindih. Oh alas celonone cincin kok nyabrang ae. Lah iku mang mari wesu. Wes ta wong dandane embong. Mari wesu, mari oh, wesu. Iya ya. Sambute nopo Pak? Diawati. Direng diter nopo Pak? Nang mana ditir? Ditir iso bali lho ngawur. Ya di sepeda lah sepeda. Oh, sepeda ngawur. Pripate ni suwe arek niku rada tertarik. Iya, iya. Dibiru. Lah isane biru diapano? Ditunjuk. Bus. Omong toko dibiru. Jadi biru lah iraine wah cedhak. Kok iso gelem kabeh rek. Niki didempul ngene. Lah didempul lamir dicet. Tapi cendelo. Ngawur lah. Cari kepengin nom. Enggak, engko pokoke iki sange budal, Pak. Heeh. Sampe nang bentil sih. Ah, iki tepak iki, iki tepak. Iya, iya terus. Terus. Terus pinggir Dani. Iya iya iya. Nang bengkel. Enggak nang salon dari Prono lho, Pak. Enggak nang bengkel dandani nyaimu. Ya Pak, ayo Pak, ayo Pak. What, what, what? Kau nambah aku sangka nama yang golek kan? Ayo. Padahal betul ni Supriyadi eh. <laughs> oh, eh, ya. Aku seru betul ni kancane kau tak bui. Pengin apa mungkin ya? Oh, tambah sih kok tambah bangkrut. Kek bangkrut tu kisah marai lah kon. Nah, salamu dewi masuk kang asuri perang perang dino. Kak gak apa. Iki mah gerget entar rendem. Eri. Eh. Kon iku keliru ri. Sing diumba iku spray ini. Tapi diganti sing sepon. diganti cepon. Kasur kono ndem kapan garinge? Kono iki yo becik kono. Iki yo aku nek gelem wara-wara nang tangga-tangga. Tambah gak payu. Penginepamu wingi nane tak tangga sapa gelak gluduk. Kamar tak kunci, kuncine pedot. tiba wingi tak cokit, wedhus iku lho. Lah kok coba desa jero iku ya kucing lebok wedhus. Wah, ya saking kempromu kan. Hotel iku masih gedek tapi tingkat. Gak apa-apa. Ya iki hotel Lah iki lho kan, ana begokane daraku nganggur kan. <laughs> Iki ya, ditumpang ana apa ning wong tuwa. Iki delokne kok kaya koyo sungsun. Kaya tingkat. Iya. Tingkat. Lah sing turu kono anakmu. Lho, nambah pemasukan kan. Kon tak kandhani. Menemene ana tamu iku delok dhisik, disengser dhisik. Iya. Iku wong kaya ta wong ngopo ngono kon ngawur ae. Apa? Agus Muksim turu kene pirang-pirang dino gak bayar. <laughs> wasir suwek kabeh Bareng aku kancamu. Kok koncone safari? Gede-gede iki wis bolong kabeh gak karu-karuan wis. Aku nek gak kon paku. Paku apa sih? Wingi maku ya pedes katut tepaku. Terus ya bongko ana tamu ya. tapi kok njaluk hidangan, njaluk ngombe, awak dhewe kelaran utang-utang gak karuan Kudu aja sini-sini nori. Iki mau butuh hotel, iki mau penginapan kecil kecilan. Ayo seru penginapan kan. Iya tapi saya boleh coba lah balik kan benar. Kau tak kayak duit nangan ini duit. Kita itu kita benang umbah spray. Pesan nak telung tak telung bulan gak diumbah belas itu. Kak mau penginapan kan harusnya kon kumbah. Bicara <laughs> rame-rame. Jika itu anakku duit kan. telepon iku kak mari nyebel-nyebeli wong nyambut gawe yo tapi ya dicat-cat titik keran wong delokne sik gembel tapi kan cat ke duitmu kok durung ono pemasukan gawe cat iya wong ape nginep terus bayar kusung. sungkan lho keadaan bersih kan enak asa cat iki perlu nomor bu jalono terus tak gawe cat <laughs> ya apa nek ngono yo nek nginep bari bayar terus wong mati kok niku eh jenenge apa iki penginapan apa iki ayo penginapan arek sik jenenge padahal pengen depan sing umum ae apa padha rukun apa ta lestari ta apa apa brokon <laughs> Ya nek brokon dek kene ya Bu ya kan Kak Riki, nek kapan ana wong mlebu ya apa jan nginep ku deloken. Iki apa nek nek wong nginep kene iki tundas ta? Ha <laughs> nek kapan kok ora ning bundase loro. <laughs> Ya wong e loro kan ana wong situ ndas loro. Wong e mosok kenek kok. Biasa umume pirae sing murae? 7.5. Barang nggih. Lho, 7.5 nang aku mlebu nang kon sing 5.000 kan. Tak ngono 7.5 karo sing nyewa kok. <laughs> sekarang ini. Lah iki cagak pangkotan jange potong ya apa sih? Apa dilas dhisik cagak. tak kandhani, bapak tak kira tak takon buntut grenjeng. Sing gak ketone bongkotan nak ngono. Oh, ya kuat dilas kan kono bongkotan dilas. Pare yo ngono bongkotan pala pala ro pula pergokon. pemasukan dikai celengan ae. Wis iki sing kamar situ iki, Lon. Ya apa genteng ya nak belas dia apa? Jadi nak uang turu lah ya sabunan ni. Jadi kalau orang bang jalo eh, isis kono karpia. Tapi suka ni AC, ngoten cek isis. Nah, karena AC dia genteng tak buka lu. <laughs> Wah ya, lele aku ya sedia kipas. Eh uang turu tiga kipas itu. Jadi nak tulis teko tak wong uang reng reng jina. Jadi kipas kabar orang jina kan gak apa-apa. Aduh ni kapan turis turu kena kau kipas ni. <laughs> pengin depan iki kadi nggone Torres iki. Apa bang pengin depan bongkotan ini. Loh, iya wong nek Torres iki kadang mampu nek gak mampu kan kadang kepepet. Apa oh, kepepet iki. Nah, tapi sembarangnya kudu dibangun, dibangun ketok rajin, ketok indah. Masih turis-turis gak kerasa. Jadi kudu kon kudu bangun nikah loh kan. Pak bangun nikah, ketinggalan anu nek kapan ana werbek jalukan KTP. KTP. Iya, KTP ku ana mung dibojo ta tong kadang lanang wedok nek duduk bojone. Aja dilebokno makene. Oh, ngono ta. Iya, sing lanang kono bu. Sing lanang kono buka kamar, si wedok cek njoba mbek aku. Wah, mangkane pengene peniki bangkrut perkara kono iki kan. Tak jak omong-omongan. Tak takon ini. Tuh, kan. Ah, lho. Ah. Rukune. Sabari. Eh. Kanca dhewe eh, gak nyewa maneh iki. Nggih tak tepane dicek spray-spray ku. Lah, tak iki wis ana apa kok mau spray. Kon jare sing tepon tak kasur kapuk. Napa? Kayak turu. Tapi ya sing legi ae gak iso pait-pait. Kok bisa tak ngopi. Ngopi Turu kok. Kae eh, turu. Kon gak ngantuk ta? Eh, wong eh, gak mari wayangan kok ngantuk. <laughs> Padahal kita wis tepon iki ndi duwe tepon. Kok kok damen ngono kok. Kok oh, damen iku bongen ae tak gelis. iso eh aku mak krungu jare lek wong mrene, lek wong loro lanang wedok lek gak iso cawing. Ah, iya, bener. Iya bener kacang ijen gak bobo. Makane bojoku gak wani rene lho. Ngopo? Lah kan durung kawinan gak bojoku. <laughs> Eh bang ngono ngene. Iki aku masih bener sapa nyoter rene tak usir. Wis durung kawinan. Artinya ada perkara iku ya lek durung nok kene lek nginep ya lek kudu bojone awakmu ya kudu sing ati-ati. Kudu peraturan. Iya. Iya. Mas karto lek gak nggo surat balik lho. Aku mrene gak nginep kok. Lah coba balik lah di bar aku sok. <laughs> Ya, tapi kalau niku wis nduwe ancang-ancang kok. Oh, besok ancang-ancang ya. <laughs> Ini mbok dibersihno mbok riri wong sing bersih. Iki iso bersih pegawe sing ndi? Eh. Sing gerakane sing ndi? Pegawe sing ndi iki? Kane gerakane ku aku. Pegawe ne sapa ae pegawe ne kekempro. Ya lek gak kempro ya opo gak bayar terus aku. Kayak sik 5 wulan. <laughs> Ya mbok dibersihni rek, mbok menawa nang luar kota. Ku wis jane tak bersihni, tak tawa-tawano gak payu lho. Iki pancene kondol ta? Iya. Ora to kondol iki. Regane ojo dudu temen kira-kira arek ludrukan iso menjangkau. ngono. <laughs> Oh, awake dhewe ngindari-ndari ngono-ngono. Arek kon dindari lah kanca dhewe kok dindari. Iya nek kon pekno kancamu dhewe ya arek-arek drukan. Hmm. Yo buku nasi dukun. <laughs> Pak iki iki kene spray durung ono. Iya, iki dene bojomu gawe ngurine. Oh, tak kadekne durung nak tebus sakno. Pak dhewe eh, kan. Iki Hah? Iki kan iki spray sesek. Atus sesek. Itu wek kelodangan. Wis kon ku mbakul nduk pasar ae mare, wong bakul koyo ngene kok masih do mung. Ayo pengen tak ngene gak. Cuma ana kanca rene masih kanca opo ya dihormati. Lagi lawange lho lho lho. Lawange kon. Kano grendere lagi selorokan cok ngene iki. Nang penginepan di seloro karo pring ini ya opo rek. Yo sairing lo yo. Ana kanca rene sapa ae masih sugih miskin api ono ae. Wong arep perkara kok jare sugih ni. Tapi sementing ku ngurmati. Kon dipasangi bangkrut kon. <laughs> Ayo, gak dipasangnya yang bangkrut. <laughs> Terus gini, ini kamarmu biru kabai. Kabai. Ini rencananya 16 tapi jono luruh loh. 16 kamar kamarnya tanah di. <laughs> Eh. Tanah yang ngepas. Ini kok kira-kira isi ono isi ini kabai dah? Kosong. Kosong. Pirang dino kosong. Sao ora no kata ayu. <laughs> Ya tak lawa sik kosong lho. Lah ngono ya kecewa iku bersingkirno kabar iki. Ngono tamu. Iki kamar loro utawa kamar papat engko di di kabeh. Tebas mbek wong. Ya. iki sing <laughs> diganyem prot apa apa dicelono PMK iki kan robo dhewe mesti sik gak ganyem prot Nyalang-nyalang nyelang aku ditagih gak nyaur ta no iki ono bolo dewe kate omongan rene iya urusan dagangan tapi sing lanang iku nyesrai hmm. sing wedok mbune mbang mbongka iku urusane kono sing penting hmm. awak dhewe eh, iya nek kepengin kamar dingin diturukno jeding <laughs> turukno jeding eh. kamar dingin iku dikom jenenge kamar dingin yo mbok urusan kok mau dhewe sing penting awakmu karo aku saiki ngetono dhuwit hmm. kan kan oh presiden wong loro. Kamare? Ya kamar mbok urusan kono mbok loro mbok papat sing saya Ya ngono kok tak ya, Ya wis. <laughs> Nih, iki kamar sing estime wa turu mbek ngadeg iki. Wis sak meter segi. Turu mbek ngadeg. Eh, iku duduk kamar gedhe iki urip. Ya mbok. Tak sepuluh ewu. Ya ngono ya. Sik, sik dhewe lima ewu. Mbok <laughs> torok mana. Aku lima ewu kon sik lima ewu. Pira jadi Oh, ya lima ewu lima ewu aja. Enggak iki. Aku nafit lah. Iki iki sing saya petang kan kon. Eh, sing saya ana. Bukit sepuluh aku kok. Nih kau ni kiri aku ni kiri mana? Ini pengin apa nak nebas bongkot? Pengin nak turu kain ketinggal ni kau tiga anak sama mari. aku ni uang balik. Kau nak nakalan kau ni. Kau lelek kari ya disimpan. Kari disimpan ni. Nak kau ni kau balik di dal kau Di dal di kain no. ketinggalan nuntu no kene. <laughs> Belontang. Yang dah gulalian yang dicoplok. Eh tak boleh aku ever guys. Mati mulu. Kita kau ini uangnya. Ya. Eh tadi lah. Tinggalan Iya iya. Sokar ni senyarat aku ni lah. <laughs> dalek-dalek no anu rit. Para ndri sedak kok dalek-dalek no penumpang. Oh. Eh penumpang anu pengen nginep no kene. Nginep ya. Oh, iya iya kayak jalan pasaran. Wis sponsor. Hmm iya iya iya. Apa oh, usaha ulang ini Kak? Saiki ngene ya. Hmm. Awak dhewe tak usaha. Hmm. Kon tunggu untuk kene ya. Lah ya dok sinemo di sana. Wis kok nek cukup dalek berarti ya. Oh iya iya wis. Barang saiki wis enak. Riwayate gak karo-karuan malah tak jenguno se riwayat. Oh, Anyar, produksi baru. <laughs> Jenenge riwayat, jenenge riwayat ya soro biyen iku. Asare lak dagang cilik-cilik anakku, kulak gurem. <laughs> Oh kok gurem ya apa barang cilik cilian saiki dadi wis gedhe. Ate podo jujur ya bojoku ya enak. Sembarang fair kulak sakmene, bari sakmene ya podo jujure. Sun. Heh. Kulo dugi. Eh, gak apa-apa. Beto kudu. kudu ambek laos. Lho, lah terus e Sak Pak Basman. Kok saya cak kok ngamak ya awakmu? Anu, eh. Pak Basman. Nah, ngono. Kulo niku lak ngalor ngidul dijak mawon to. Heeh. Uh -uh. Dene kok ndelala Tumpas pelem boten burun. Tumpas nongko boten burun. Terus? Kok jaluk kudu. Lah niku terus iki gak ana ndok omah kanggo jamu ngoten. Oh, dan iku wau. Nggih, kula nggih beton iki wau kangge oleh-oleh. Apa apa pokoke ana hasile. Nggih. Masih titik-titik pokoke lumintu sing iki. Nah, nggih, kula dagangan kali basman iso nang kok. Dicak blosok-blosok ngono. Wah, blosok ping telu. Dino ni wong blosok ping telu. Kula sing mboten kuat. Mangane kok rusak kok. Lah nggih, sakjane terenggiling antarane. Wong kula niki kali cak basman niku eh kok cak sih? Pak, Pak Basman. Nggih, Pak Basman niku. roman panek itu. Pokoknya nyambut gaya ini, untung didik nggak apa-apa, pokoknya weteng warak itu. Iya, nggak jadi penyakit. Nggak nggak. Warak nggak porsir, nggak jadi penyakit kan. Nggak, ini kau asal dagangan saking pacet. Apa itu? Telo. Oh, telo kayak krepe? tapi ini kau sing dibetul sih sak kilo. Sak kilo. Nek lek kok dhewe wong pulang kok sak kilo lho. pesenan cuma kami contoh. Oh, contone. Ya gak apa-apa. Lah niku wau ancen mburi mriku kok asone wau. Lah lapo ayam mbabu iku. Kirangan wong niku wau dheweke aku ki kok mari ki kok ayo lunga maneh bare aku ngoten nih. Mulis dhuwit. Ya kok istirahat. Ganti dasi ambek sepatu tok ae. Oh iya. Eh, Berarti sepatu tak pak? Iya sih, pakai. Sepatu aja. Kau mau ngapur lah, kan itu. Sepatu apa? Kan jeping biru sepatu. Ya biasa sepatu preman atau ke kemecan gitu kan, sih. Oh iya. Nah, ngono dah. Kulak anu apa? Eh? Lagi mana apa? Kulak telo bareng. Oh, kulak telo. Pinya kulak anu ketuket. <laughs> Kentang sembarang. Tentang pun tak sak ganti telo. Pak, pak, mbok belajar gaek lho, Pak. Pak? Ikan hias iki lho, sak iki ku maju iki. Lho, temen iki. Iya. Lah terus carane tempatnya? Akrorium? Iya. Oh, akuarium. Aku. Aku Aku Aku Aku Aku Aku aku. Aku, aku Aku Aku Aku Aku Aku Aku Kok tau bingung ikon kan ikon kan kan asal aku DKI saya bingung kan ini. Aku. Nah ya tempat tempatnya lah tempatnya lagi. Ah, ah. Gampang yo enggak engko kan kon ana pak. Dari gentonge gentonge ngono lho, Gampang. Gentong gentong. Gentong udelmu kobong. Ngawur ae kok kon niku. Ambek lele lah tak cek maju yo. Oh yo, lele iya, tumbo, lele tumbo. Dijite yo. Iya. Iku apa ku lele ku. Lah iku gampang, buri di kedui Oh iya, iya iya iya. Lele ku ana sing kuning, ana sing lele ku. Heeh. Warna-warna. Mulanya awake dhewe mangan lele sing ati hati Lha Pak, Loh, lele kadang-kadang keliru lele. <laughs> ya? Ya apa-apa. Iya, ya pokoknya Pokoknya apa? Eh, pokoknya sah sih. Ya, sing penting ku hasil itu. Nyambut kaya apa? Ini gak halal, gak enak. Yo sih. Iya ya? Pada jujur ya, enak. Loh, iya. Waduh. Hah, apa juga nanti? Wah, oh iya, enak. Uh, uh. Lah, saya ini, anu deh, si jika lor gaya. Sepisah naku lume. Hehehe, mulai. Masuk ya, pakmu. Karena ada ya tak? sibet iku. Apa sibet Bojo-bojo. Ya, terus. Lah, di samping awak dhewe memang apa memang tukar pendapat masalah kerja. Ah. Lah saiki balik-balik mana sih? Selek. aku tak belek. <laughs> balik. Balik mana sih nyambut gawe, gitu? Oh, bulik. Oh, bulik lah kalau balik kok. Lah kata nang Kalimantan. Lah iya aku tak balik. Iya, iya. Heeh. Aku pak pakai siap no. Tasi ganti tasi. Ngetakan apa? Pakai jarang. <laughs> pakai pakai nope, pakai biasa ya style oh, apa biasanya? Lah tasi ganti. Oh, tas ganti tas apa? Tas men. <laughs> tas apa tas apa? Lah tas gede tas Sesanggung ae kae kudu oh. seminggu dek, kudu seminggu ya ta. Tapi dia melok mana, Pak? Lho kon mijato. <laughs> Gak ngono malah mlusuk-mlusuk mana Iya melok takon kon kudu golek dagangan ya. Pokoke kon tak gawe lah melok terus. Ngono kok <laughs> oh, gak enak wong mani. Pokoke melok terus kon kudu kon iku mangan gak nang kok badar ika. Dile jenenge dile. Iya ngomong apa ika. <laughs> Iya Ya ya ya ya. Eh, kon gak ganti ya, Ganti ya kon masalah pakaianmu, Gun. Sik ta. Masalah. Kok ganti ku kan urusanku. Iya iya. Kon potong rambutmu ini Den. Iya. Kok <laughs> kamu? Aku tak potong nek dalan, Sik. Iya iya. Terus dicoba no kabeh ta. Apa dicicit iki? Dicepan nek pakno kabeh. Pakaian sampean dhewe. Iya iya. Lah pakaian ku lho. lha apa urusan dhewe pakaianmu lah penang iku. Lho sampean ngopo gunane nek omah? Eh. Lho Anu iki bojoku lah kon ngopo bojoku. Oh, gerakane. Sasangane bojoku lali aku. Iya, oh. tak tak cepane sesuk ya malah bocor ya. Iya iya. Tak ya Bu ya. Iya tak tinggal Pak. Sing ono sing tak ono tamu lho Bu ya. Heeh, tak temano oleh segi yang akeh. Oke. Oke oke. Terus tak tinggal Bu. Iya. Lho kok tak bocor aku? Lho lah aku nyelok sampean kan Bu. Lah eh? Bu kok gak enak ngono tangane. Iya tak bocor Bu. Iya hati-hati. Din din. <laughs> Hanya ini sabar sih saya weblas. Top top top top top. Lu kok nggak teke? Gue kok teke. <laughs> Lah kok tetep? Lah lawangi sing di sih lawangi ki. lawang lawangan dong rekaman. <laughs> Bisa lagi omai. Neng panggiling. Tuhala karambol. <laughs> Wah, gak tahu kebetul kebetul kok belakrak kakak tahu. Parah ah Parah dong si longgong ini. Iya, kok wis contoh lembu ya, gue jangan aku. karo tidak lemu ya, tuduhnya ni. No oma, sing wedok nyambut gawe, sing lanang nok paran yo nyambut gawe. Iya. Iku tumbuhan apa iku? Hah? Tumbuhan apa iku? Gombal. Kok gak diopo? Sing ngawur ae. Peng ngukong, peng ngukong barang. Oh, alat sing dhisik Cek apa balik-balik rusak ya. Hmm. Cek apa Pak? Siapa sih peniti ini? Siapa peniti ini? Ya kan jauh dewe. Balik-balik ngelaras. Nah yang lain ngunuh untuk dimot cikar, saya ingin dimot geledekan aja. Cikar bisa oleh melibu kota, geledekan lah eh, oleh. Saya ingin anak itu kok, tenang berapa sih? Oh, kalau siapa? Hah? kali tangga. Tapi lah, gak apa petahnya, wah. Ya, gak apa-apa. Sembarang sama tangan, yo. Mm -mm. Wingi, ono urusan bumbu, yo, di tangan. Iya. Urusan gong, ono uang golek orkes, yo, ditanggung. Cumur barang tanggung, loh. Cumur bor. <laughs> oh, jelek. Eh, iya, no, sama didol. Oh, mak, wah, gede, ya, rek. Gak. Oh, mayo, cilik, kok, sama terbesaki. <laughs> Oh, pramuka. lagi iya main sokran sing penginapan iku dijangi diuncalno lho iko masalah iya didol muram laris eh iya bangkrut ya iki wah gede iki kok gak dicet gak apa iku kalau jengking akweh pakai barangnya lah didol sama yang jengen ya jengking to enggak lah kedua sampean kan dibangun iya tapi pokoknya tukang kok aku gampang ya tukang kayu-kayu barang pisan iya gampang urusan ini ganti lah terapa oh apa mata umur ya nak mumet ae nggo ya lek lek gak apa-apa ya iya terus murah kok dikene me 8 juta 8 juta sertifikat lho iya amile yo iya terus dhewe wis mari terus di sertifikat murah lek ngono lho mulane sampean kudu ngerti ambek aku ya bener nek ngono bekku ya wis ngumpul iki ngono pira iku ha Mau piro? Iki. Hmm. Si ono 200. <laughs> Si tak utangi apa? <laughs> Tak apa-apa lah, tak kok ndek dolan duit. Kok mau 8 juta nek 200 ayo diguyu wong. Enggak ono simpenan. Gak aku perantarane. Ayo dulur dhewe gak usah persen-persenan 10 persen 20 gak usah. Ya sak pokok pantes ngono lho. Ngono ta, temen ta, aku nang bundul mburi ya. loh, gak ulah mung aku ndi sih aku tau mbek wong. <laughs> Ayo, apa? Tahu. Lah pisan pokok sepeda kotok ta. Saiki wis gak gak ngono. Pokok sampean ro karo aku lho ya. Heeh. Wis tak pokoke ndok omah ya. Piro iki? Hah? Aku nang aku piro? Iki sik ana dhuwit piro iki? Ganggu aku tok lho. Abote alote koyo berangane tak nang. Lho saiki kok kudu pritungan, wong kadang kudu ngono lho. Bapakne biyen niku anjen wales bapak. Lek bojone iki sik beralah. Tapi lek sing bapakne ku walot setengah mati. Ngene lho, Dik ya. Dik dengkulmu ngono. Lah aku tak kenal no. Ya apa sih yo? Anu aku gampang. Aku kan gorong-goro anu, lokasine omahe sokran ya apa. Ya tapi dhisik kanggo numpak Pak Becak ta bemu ta apa ngono lho. Lah ya iki gawan sik iki. Iki ngene. iya 30 sik ya. 30 ya gak apa-apa golek memang tadi 8 juta pira ngono gampang ya. Iya, aku urus tangguh. Nang ngono kono tak kongresi dhisik. Ya wes nek ora dhisik aku tak tututi. Ya tak tinggal ya nyamuk dah. <laughs> Arek kapok kroy. Tak ngitung dhuwit dhisik. <laughs> Mari namamu melorot mana kan, kan? Betapa apa masih kau di Kamar sing gurih jerung tadi kon gaya latihan lu dulu <laughs> Apa sih ngobong-ngobong nuk pinggir gedek? Kau ono ay kau ni wari ari. Iya tapi ya apa urusan ini ya apa? Kau kasih kasih kau, kau sing gurih kau. Masih ngono keran, ada cita-cita bangun itu masih ngono ta? Kau sih ngarep kau bunga-bunga ni. Si kau kolam ya Allah, heh? Dalam itu kayak kolam, tadi tamu mencolot. <laughs> Eh, anak kepeset kecegur ngono kan. Eh, lho, dereng tekan rene. Dur, woi. Wis anak penumpang. Wah. <laughs> Setoro gak tau nyekel duit ngono. Tak kan juga wis tapane. Oh iya. Lah ya sepurane, kerden gak ono bayang lho. Gak apa-apa jare. Rebile ku anu coplok sese. Mengko nriman kok. Hah? Nri. Kare perkara coplok sese aja kok ngomong nri. Nek ngomong ring. Oh iya. Nah. Gua omong manteng mriki kali boce, dadi enak kan tenang. Oh. Lah niki sing duwe penginapan. Nggih kula. Lah niki sing bagian ngresiki. Hotel apa apa? Penginapan. Penginepan. Penginepan. Penginepan. Nggih. penginapan mau nggak mudut oh, kopi shop ya undi kopi shop oh, kan kopi shop yang kopi campur shop siapa <laughs> lagi kopi shop apa biasa nang hotel deh lah ini belum biasa ngelatih oh, hotel yang biasa untuk minum ini ajak turun ke ini pak keran <laughs> eh cekan nama bebek ya ini kalau bebek kan bantu nih betul betul saya. Oh. Apa jadi kenal? Kok saya ku apa sih? <laughs> apa? Jangan maju nih titik. Apa sih Mbak sampe ngomong apa jadi gua? Minta apa? Pelayan. Oh, saya ngerti. Saya minta minum ya. Iya. Tinggal pusing. Apa <laughs> sih Eh, apa? Jalur jalur siling <laughs> apa? siling apa? Minum. Oh ya airnya tidak mengalir siling tidak. Lho. Kok iki ngombe ngombe iki. Sing kena-kena kan minum ta, minum ta. Kendhi lho banyu. Minum iki. Minum yang sudah diramu. Lho, banyu kendhi kok sing dikocak. Iku lak wis bening ae iku. Wis rapi ae. Rapi. Kocok. Nih, kata lo lo. Eh. Tahu gue gue minggat aja. Apa? Ah, ngerepoti aku, bingung aku. Gak tau ada lepon-lepon situ ngomongin gak karu-karuan. Nih, roti. Pelusing, yang pelusing. Nih, roti kodok gano kena roti kalung aja. Nah, gelem. Kecek yang goreng sih, jadi tembel. mengkatori mengkatori sing nek bali pisan tamu kok kokon oh tak kare tamu si itu gedek bol gak ngono ae kok aku ini lho iki gak niat nginep nginep omong-omongan kok bisnis ya ini lho ya soalnya saya ini kan nyanya IKI lagi tron nyopo lagi oh, hmm. iki endi lah lah Iya iki ngene. Lho iki itu. Kok apa kok nyelot tukang tanggur? Kan. <laughs> Lah. Iki tau ngemplangi orang. <laughs> Eh, Dicampur. <laughs> Oh, ngapunten, modal lupa, modal lupa. Wah, kon iki sandiwara Dracula Dracula. <laughs> Ya apa lo kae iki lak ketemu nok kene, lah iki lak anu pegawene. Waduh eman iki wedok. Wedok ayune eh? ngom sing lanang koyo ngene. Apa? Apa? Iki. Waduh. Iki ngomong-ngomong, karo bos iki. Aku iki gak ngene perlu iki ngeterno bos bos. Ngono lho, aja ngawur ae. Iki lho, sing brene loro. Iya loro mbok ngono kene iki. Aku iki lho, hmm. Cak. Aku iki bingung. <laughs> Iki dakene taman duri kono ae sing nisare sembojo ya. Loro iki untuk kaitane iki. Lah iki lho. Ah, selamat mamel. Oh, loro pisan. Oh, selamat macul. Wah. Selamat malam. Oh iya, siapa? Wis, wis, lha iki karto malam iki bengi ta eh. apa iki? Mbok, awan ta bengi. Dengan bengi ae enak. Ya <laughs> bengi ya. Wis tak karepe ta. Ya apa tak dimulai ta saiki? Lho, ojo ngono kok niku. Lho meteh iki ae. Masalah. Sabar ini. Eh. Ambene wis kuat ta. Sing pertama lemu-lemu. Aja rame-rame supaya iki. Kang nginep suwe. Bayangi dikeki kabel. kayak kabel meloncat. Baik, iki tahu bos. Kan gitu. Bayang apa sih? kita coba ngomong. Sampe niku asosiasinya tuh keliru. Ambek niku kangge buat kursi boten bangku bangku. Eh galare dibenggang. Oh, dibenggang lah belosok. Saya tahu ini bukan losmen, bukan hotel, penginapan, tapi namanya harus beri nama Podo Joyo lah gitu namanya kan baik ada toko ada joyonya ya saya. Iya iya iya. Eh, iki aja salah paham yo. Padahal ngomong sing enggak enggak iki belum rene gak perlu ngina. Heeh. Iki dagangan. Pak tak tinggal sik. Iya iya iya mau baca ya baca. Oh iki lagi, iki lho rombol ae mana. Salah yo salah ku lho ya. Ya ya Kon pakai oh, hmm. aku kan. Ata to. Aku iki dulu kok lek kondro kan selawe lho. Ran. Oh iki balak-balik cumpek ae. Iki baru bayar iki cek geger lho. Kon iki lho. Ana wong iki teko kawat-kawat iki. putusan putus nih ya saya ngomong ini pak pasman iya iya gua tinggal kon yo neng mati gua tinggal sama ini mau manteng taman maun buri ya sono gini ya gua gak iya iya iya tinggal maksud maksud gua ini buatan bermalam lu lagi cuma gua itu melebu kamar bilang gua loro omong-omong. Lah omong-omongan cepet kok dagange ta. Oh, kok dagange pas ngambil ati ditokne sik kan. Mlebu iku cuma tanda tangan kok. Oh, nggih. Iya. Sampeyan sampeyan percaya niki bos kula lho. Mungkin kula purun ngejak kanca kula niku kanca kula sik bal-balan kabeh. Tapi iki kan ngene arep bal-balan kok sak mriki kabeh. Iya, nek kepengin remek lan anu hotel kuwi hotel sampe pengin nepaku ya celukno. Lho, turun sik laris ngoten. Nek anu, sinten cara sampeyan? Kula pasman Nggih, niki kapan duduk bojone mboten asa mepet suwe-suwe mriki lho. Oh, nggih, mboten Pak. Ayo ayo silakan berteduh, Pak. Oh, oh ayo berteduh. Pak ngomong. Ngomong ngomong. Baik lo. Ojo ngomong-ngomong oh, lo. Oh, nginep mana ke motor ni lepi-lepi. Saya ngantuk. Monggo binara. Oke. Nginep mana anu? Di dokran. Lo. Iya, iya, lo. Di dokran. Hmm. Panggling ta. Coba. Lo ah. Alah. Apa sih? Apa sih ini? Wah, ngono nggu yo. lo ala neng. Lah iya. Ini lo, jare ne anu didol ta iya Mas sampean didol iki. Lho. Jare sapa neng? Jare Kartolo. Lho, Kartolo. Aku wis cocok tegane lho, sik tak delokne lokasine ya nang mburi ya. Kartolo iki apa sih kok didol iku? Wong tenak apa wong iki gak tak didol. Wah, wah, pengen kita pecah nih. Hah? Pecah nih, Mas. Hah? Aku kan dagangan. Loh, kita kan ini. Sarang itu turun. Lalang, lalangnya wis sempel kan. Anu, nek, nek, yo, omah ini buatan gula Sampeyan minggat mawon. Kepengin kalau nang jero jero kono lho. Lah kok dadak kali. Ayo. Lho, aduh kapari rek, kapari. Pak. Apa? Mbok sapa kene lho isi setengah. Masalah rego nek dadi. Engko ayo diparani. Apa takon nang dimarani? Apa loro ae, pokoke. Siap, cocok boten apa. Lah kok sampeyan itu? Oh, lha lha. Oh, Begandringe laren. Waduh. Sampe-sampe dengkul ngono. Kalbu oh di. Ada dudu yo ora. Iya, Dik. Bisnis anggrem lho kene. Yo ya, enggak omong-omongan. Oh. Mangap koyo jaran. Iya. Jaran-jaran. Dagangan, dagangan, tak ono nyijem bekas rusak. Sewani jam-jaman lho. Oh, iya. Iku aku eh, apa ae. Cepetan apa sama buangi. Iki lha opo kok tak mambuan mambuan. Eh, konco. Dorong Oh, mulih-mulih kok. Tak mulih ayo tak cewer ayo. Lah ayo ora masalah. Lho, tidak mulih ya apa sih? Apa eh, bari ongko sih jalur ya. Lho, sampe apa sampe ongko sih? Mbok aku gak gelem iki ya, nak masih balik ya. Lho, kok bak lho. Lho, ora ocol pisan ri. Waduh, iya apa keran? Iya apa si awakmu keran, keran? Ya si marah anak kone, ki. <laughs> Oh, kone kue sedelek. penumpang gak tepat belas jadi mang lawang arke arah kolam gak bisa menyelam lagi mang kolam kolam ya opo. kan ini uang ini kok dikaya kolam masa tamu sama lu kayak bayar ini nah ya apa ini jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin <laughs> Ah, iki bayarku. Ya iki. Ha ah, iki. Kan iki bayare wae dereng sedaya. Ba apa? Kan sampean dereng bayar. no? Nek lanang wedok dereng bayar sedaya. Sing ndi? Ah, iki tibake kuping ana lawone. Ya gobok pisan iki. Bayar sapa? Dereng teh. Ah, bayar kula dereng. Sing bayar sapa? Sampean. Lah aku mau sapa? Lah sampean aku. Dereng bogor. Loh, tin tin. Oh, tin tin tin tin. Wah, ini kenapa ini? Wah, wes, bengong. Wah, Gracias. <laughs>